بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloqi xususidagi darslarimizda davom etamiz bugun inshaalloh allohning fazli va marhamati bilan madadi bilan musulmon tabib axloqi haqida suhbat qilamiz musulmon tabib e, doktor ko'rsatiladi musulmon tabibning axloqi qanday bo'ladi musulmon kishi qanday kasb egasi bo'lishligidan qat'iy nazar nima ish qilishidan qat'iy nazar avvalambor undagi eng asosiy narsa bu din islom mana shu dinidan keyin turadi har qancha boshqa bir narsa bo'ladigan bo'lsa bir odam savdogar biri hunarvand biri muallim biri tabib va hokazo lekin modomiki mana shu kasb egalari hunar egalari musulmon ekan islom dini islom rangi ularda birinchi o'rinda turishligi kerak Astagfirullah billah sibghatalloh. va man ahsanu minallohi sibgha va nahnu lahu abidun Allohning rangi ila rangimiz ya'ni Allohning rangi deganda rang degan so'zdan bu yerdagi maqsad din din hamma narsadan ajralib ko'rinib turishligi kerak bir insonni ustidagi kiyimiga nazar solganingizda birinchi bo'lib ko'zingizga tashlanadigan narsa bu kiyimning rangi xuddi shunga o'xshagandek musulmon kishi qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar avvalambor uni dindorligi musulmonligi ko'rinib turishligi kerak Allohdan ham go'zalroq rang beruvchi bormi? Biz ungagina ibodat qiluvchimiz. Demak, musulmon tabib boshqa kasb egalari kabi avvalambor uni hayotida dini, musulmonligi ko'rinishligi kerak. Tabibning mehnati mashaqqatlik, qiyin, og'ir, ammo sharafli bo'lgan mehnat. Bemor odam orom olishligi uchun o'zini mashaqqatga qo'yadi, kasal odam shifo topish uchun maslahat beradi yo'l ko'rsatadi tabibni kuni bilan tuni bo'lmaydi odamlar muhtoj bo'lar ekan kunmi tunmi u hayo qilmasdan shunday borib murojaat qilinaveradi ikki do'qat olib bezovta qilmadimmi deb qo'yadi tabib oshnalarimizdan yoki birodarlarimizdan bir gaplashib qolsak tishi og'rib keladi bezovta qilmadingmi deydi ikkida nima qilding endi bezovta qildingda lekin tabibni ishi shuning uchun tabib odam odamlarni hurmatiga loyiq va haqli bo'lgan odam bemorni huzuri uchun bemorni rohati uchun o'zini mashaqqatga qiyinchilikka uradi yana tabibning ishi mas'uliyatli ish ham chunki u insonni jasadi bilan muomala qiladi demakki buni hayoti bilan muomala qiladi sog'ligi bilan mas'uliyati ham shunga yarasha alloh taolo qur'onda siz bilan bizga shunday marhamat qiladi أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ey muhammad parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi ularning hayoti dunyodagi maishat tirishliklarini ham ularni o'rtalarida biz o'zimiz taqsim qilganmiz kimi qanday yashashligini alloh taolo o'zi taqdirda bitib qo'ygan kim qanday kun ko'rishligi peshonasiga yozib qo'yilgan bu narsani alloh taolo o'zi qilgan va ba'zilari ba'zilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlarini ayrimlaridan baland daraja martabaga ko'tarib qo'yganmiz bir odam kasal bo'ladi tabibga muhtoj tabibni mashinasi bo'ladi mexanikka ustaga muhtoj usta uy solishlik kerak bo'ladi yog'och usta yoki devor ustaga muhtoj shunday qilib hayot davom etyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek daun nasa yarzuqulloh ba'dahum min ba'd odamlarni birlarini ikkinchilari sababli alloh taolo rizqlantiradi demak bu hunarlarni xilma xil bo'lishligi odamlarni bir biriga mana shu hunarlariga muhtoj bo'lishligi alloh taoloning taqdiri ekan men seni qo'lingda ishlayman sen meni qo'limda ishlaysan men senga muhtojman sen falonchiga muhtojsan shunday qilib hayot davom etyapti tabibni ishi tabib bemor odamni tuzatar ekan birinchi o'rinda tabib e'tiqod qilishligi kerak musulmon tabibning e'tiqodi shu bo'ladiki dard bormi demak e, buni shifosi ham bor kasallik bormi demak e, uni dorisi ham bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar tadavu ibadalloh fama ja'alallohu min da'in illa ya'ni ey Allohning bandalari davolaninglar alloh taolo bir dard berdimi bir kasalni paydo qildimi demak albatta uni davosi ham bor boshqa hadisda marhamat qiladilar imomi muslimning sahihlarida likulli dain davaun fa iza usiba dawa adda bariya bi iznillahi taala har bir dardning davosi bor deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar ana shu kasalga dardga munosib davo topilsa munosib davo qo'yilsa albatta Allohning izni bilan shifo topadi demak musulmon odam nafaqat musulmon tabiiy balki musulmon bemor odam ham dard bormi demak uni dorisi ham bordi mana shu dorini istashlikka harakat qilishligi kerak bu ha endi olloh dardni berdi o'zi olloh xohlagan paytda tuzalaman deb turib tabibga bormayotgan odam bilsinki bu shariatda aytilgan narsaga xilof ish qilyapti buni misoli qorni ochgan odam olloh taqdir qilgan bo'lsa qornim to'yaveradi deb ko'chaga chiqmayotgan odamga o'xshaydi qorning ochdimi ha ochdi do'konga borasan bozorga borasan ana shu ozuqani olib kelasan keyin qorning to'yadi Bozorga chiqishlik, do'konga chiqishlik sababmidi? Qoyim qilmasang qorning to'ymagandek, Alloh bergan dardga davo topishing uchun sabab bo'lgan tabibni oldiga borasan. Ibrohim alayhissalom qissasida Alloh taolo shunday deydi. Astagfiru billah. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال hal yasmaunakum iz tad'un aw yanfaunakum aw yadurrun o'shanda ibrohim otasiga va qavmiga qarab nimaga ibodat qilyapsizlar dedi ular but sanamlarga ibodat qilmoqdamiz bas ularga sodiqligimizcha qolurmiz dedilar ibrohim aytdi iltijon qilgan iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarning iltijolaringlarni eshitadimi yoki sizlarga foyda yoki zarar keltiradimi ular dedilar yo'q bizlar ota bobolarimizning mana shunday butlarga ibodat qilishlarini ko'rganmiz shuning uchun bizlar ham shunday qilamiz deyishadi ibrohim alayhissalom aytdi qola afaroaytum ma kuntum ta'budun antum va abaukumul aqdamun fa innahum aduun li illa robbil alamin allazi xalaqani fa huwa yahdin Vallazi huwa yut'imuni va yasqin va iza maridtu fa huwa Ibrohim aytdi: Sizlar o'zlaringiz ham qadim qadim ota bobolaringiz ham ibodat qilguvchi bo'lgan butlaringiz haqida hech o'ylab ko'rganmisizlar? Shak shubhasiz ular men uchun dushmandir. Magar barcha olamlar Parvardigorigagina ibodat qilurman. Mana endi diqqat qilamiz. U meni yaratgan, bas o'zi meni hidoyat qilur uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur demak alloh taolo meni to'ydiradi deyayotganda qorni och qolgan odam sababini qiladi ineqonda to'yadi bemor bo'lgan odam sabab bo'lgan tabibni oldiga boradi keyin alloh taolo shifo beradi inson sababni qoyim qilmasa adashadi gunohkor bo'ladi bu musulmon tabib axloqi xususida aytmoqchi bo'lgan muqaddima edi mana endi musulmon tabib musulmon sifatida nimalarga e'tibor qilishlik kerak mana shu haqida suhbatlashamiz albatta biz bu o'rinda tabib emasmiz tabiblarga aql o'rgatmoqchi emasmiz tabiblar o'zlarini ishini odobini etikasini juda yaxshi bilishadi biz aytmoqchi bo'lgan narsa nima shariat ularga qanday talablarni qo'yadi shariat nuqtai nazaridan musulmon tabib nimalarga e'tibor berishligi kerak shuni eslatib qo'ymoqchi emas biz ularga aql o'rgatmoqchi emasmiz chunki e, o'zini yurtida o'zini qavmini ichida tabiblik maqomiga yetgan odam bilingki shu qavmni ilg'or odami mana arab o'lkalarida maktabni bitiruvchilar maktabni bitirar ekan ma'lum bir ball bilan chiqar ekan shu bandni 90 yoki 85 balni tevasi tabib bo'lishligiga imkoniyati bor ekan. Agar shu ballga yetmasa, tabib bo'lishlikka yo'l qo'yilmas ekan. Demak, borinki 90% da bo'lsak, 90 da tevasi degi ballni to'plagan o'quvchi, maktab bolasi tib kulliyotiga topshirishlikka haqqi bor ekan. Uni u yog'idagilar 90 da pastidagilar bunga imkoniyat yo'q ekan. ya'ni bu ish bilan tabiblikka eng zo'r o'qigan qobiliyatli odamlar qadam qo'ysin bu fakultetga bu kulliyotga degan niyat qaratilgan demak tabib bo'ldimi bir odam endi u yoqlarda shunaqa ekan bizda endi xabarimiz bor shunaqa bo'lsa bizda ham yaxshi bo'lardi doktorlikka yoki tabiblikka o'qiyotgan o'quvchilar faqat eng a'lo baholar bilan o'qigan eng peshqadamlar bo'lsa zo'r bo'lar edi endi inshaalloh hozir shunaqalar ham bor endi shu tib kulliyotini tugatib tabib yoki doktor bo'ldimi demak shu qavmni peshqadam odamlaridan biz ularga aql o'rgatmayapmiz qaytarib aytamiz endi shu doktorlar qoluvdi akalar aql o'rgatmagan degan mulohaza o'tib qolsa aytayotganimiz shariatda ularga nima talab qo'yiladi biz shariatnikini aytamiz Ular hozir aytganimizdek o'zini ishini biladigan odamlar. Birinchidan tabiblikka tabiblik ilmini o'rganishlikka qadam qo'ygan o'quvchi birinchi o'rinda talabalik davrida ilmga ta'limga qattiq e'tibor qaratishligi kerak. Birinchisi, ko'ring e'tibor qayerdan boshlanyapti tabibning mas'uliyati? Chunki sen Seni ishing bu motoristni işi emas. Devor ustani işi emas. Seni ishing suvoqchini ham işi emas. Chunki bular xato qilsa, agar hunari chola bo'lsa, shu bittani buzadi devorni, ikkita mashinani buzadi, shuna qilib nima qiladi? O'sha ishini qilish jarayonida ishini chola joyi to'lanib ketadi. Ammo sen tirik odam bilan muomala qilasan. Seni xato qilishlikka haqqing yo'q. Chunki ha, boraversin qolganini shu o'sha ishlagan joydan nima qilib ketadi kasal tishni o'rniga sog' tishni olib xullas unaqa gap ketmaydi tabib xato qilishlikka haqqi yo'q u bir inson tabib yoki doktor bo'lgandan keyin biror bir kasalni kasalini ziyoda qilib qo'yib yoki sog' odamni kasal qilib qo'yib turib men o'zi bilmas edim bu narsani endi shunaqa qilib ko'rdimda degan gapi umuman to'g'ri kelmaydi eplolmasa narigi tabibga olib borishligi mumkin emas shuning uchun bu ayat aytganimizdek tabiblikka doktorlikka o'qigan odam zo'r o'qigan bo'lsa qadam qo'ysin chola ilmi bilan bu tabib faqat odamlarga zarar keltiradi va chola ilmi bilan zarar keltirmagan chog'ida ham bu odam tabiblik maqomiga chiqib olgan bo'lsa gunohkor bo'ladi shuning uchun tib kulliyotini tabiblik fakultetini tanlagan talaba o'qishiga qattiq e'tibor berishligi kerak dinimiz ilm dini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida Qur'on nozil bo'lgan bo'lsa, birinchi tushgan oyat, birinchi tushgan kalima Iqro kalimasi bo'ldi. O'qi. O'qi. Shuning uchun ilm o'rganishlik eng afzal ibodat deyiladi. Nun val qalami va ma yasturun. Qalam va u bilan farishtalar bitadigan bitiklarga qasam. Alloh taolo mahluqotlaridan xohlaganini nomiga qasam ichadi. Vashamsi va duhaha, val layli idza yaghsha, val fajr val asr. Maxluqotlaridan xohlaganiga qasam ichadi Alloh taolo. Lekin maxluqlar faqat Alloh taoloni nomiga qasam ichishligi kerak bo'ladi. Xo'p, Alloh taolo Zumar surasida xitob qiladi. Qul hal yastavi yalamun ya'lamuna la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab ayting biladigan zotlar bilan bilmaydigan zotlar barobar bo'lurmi biladigan kishilar bilan bilmaydigan kishilar barobar bo'larmi hech qachon teng bo'lmaydi innama yatazakkaru ulul albab darhaqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat oluvlar ko'ring Allohning nazdida ham ilmsiz odam ilmli odam bilan barobar bo'lmaydi odamlarni nazarida ham shunaqa faraz qiling bir odam ana shu kulliyasini fakultetini a'lo baholarga o'qib zo'r bitirdi o'zi tanlagan yo'nalishni mohir bilimdon ustasi bo'lib yetishdi nima bor bunga oxiratda ulug' ajr bor dunyodachi dunyodami bu tabibni oldiga keladigan odamlarni sanog'i bo'lmaydi tinimsiz odamlar buni oldiga kelib turadi chunki o'zini ishini ustasi bu xato qilmaydi diagnozni ham to'g'ri qo'yadi dorini ham to'g'ri beradi bu agar mana shu tabibchi mohir tabib xizmat haqqini boshqalardan ko'proq olsa ham baribir odamlar o'shiga boradi chunki odamlar salomatchiligini tuzatgani boryaptida bu o'rinda odamlar u salomatchiligida pulni nima qilmaydi ekonom qilmaydi bilimi chora bo'lgan ilmsiz bo'lgan ham tabib bo'ladigan bo'lsa, buni oldiga birov kelmaydi. Shuning uchun meditsina fakultetida o'qiyotgan aka-ukalarimizga aytadigan gapimiz, ana shu joydan mas'uliyat boshlanadi. Haqiqatan tabib bo'lib bir elga, xalqqa, ummatga foyda keltirmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab o'qing. Shuning uchun Alloh taolo bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'ladimi deb so'rayapti. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat vallohu bima ta'maluna xabir." Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Hozir aytdik-ku. Iymon keltirgan bo'lsa, ilm berilgan bo'lsa, Alloh bu bandalarni boshqalardan darajasini baland ko'taradi. Iymoni bor, ilmi bor. Biz aytayotgan tabib iymoni bor, ilmida puxta bo'ladigan bo'lsa, dunyodagi darajasi ham baland bo'ladi. Ha, mashina ustasi bo'lsa, ishini tekis qiladigan bo'lsa, juda sifatli qilsa, bir oy bo'lsa ham kutasizchi haligina. Bo'pti, bo'shaganingizda qilib beradi. Artistni kutasizlar, yoshlar. To'y qilmoqchiman desa, jurnalni ochib qarab beray mol kuni bo'sha, bo'ldi, o'sha to'y qilamiz deydi. Endi tabib bir oydan keyin kelasiz desa, haqiqatdan boyaga aytgan bilimli bo'ladigan bo'lsa, bir oy kutasiz. Chunki mohirda. Chunki u o'zini ilmini puxta o'rganganda, chunki Alloh uni mana shu ilmini puxta o'rgangani uchun darajasini nima qilib qo'ygan? Ko'tarib qo'ygan. Qimmat olsa ham borasiz. Chunki boyaga aytganimizdek mohir odam. innama yaxshalloha min ibadihil ulama Allohdan bandalari orasida olim bilimdonlarigina qo'rqur ko'proq o'qigan ko'proq bilgan odam boshqalardan ko'ra ko'proq qo'rqadi endi ammo o'qigan bo'lsa-yu Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa bu odam bilmabdi hech narsani bu faqat o'qibdi xolos demak musulmon tabib e'tibor qilish kerak bo'lgan birinchi nuqta bu ta'limni ilmni puxta olishligi kerak ikkinchidan Ikkinchidan musulmon tabib bemorni ko'rgandan keyin mana diagnoz deymiz, tashxis deymiz. Bemorni ko'rib narxni oshirmaslik kerak. Istimasini o'lchab qo'yganiga 200 so'm olsa, davlinasini o'lchab qo'ygan 200 so'm olsa, unda kapinasa qo'ysa necha pul oladi? tabib odam musulmon tabib odam boshqacha qilib aytamiz buni boyishni xohlagan odam tabiblik qilmaydi boyishlik xohlagan odam tijorat qiladi hunar qiladi oldi sotdi qiladi endi tabib agar shu tibni orqasidan odamlarni davola qilish davolashni orqasidan katta pul topaman deyotgan bo'lsa bu odam boshqa ko'chaga kirib qolibdi nima demadinglar shafqatli bo'lishligi kerak musulmonlarga rahm qilishligi kerak ehson qilishligi kerak boyagi aytayotganimizdek bu boyiydigan joy emas agar menda sen ko'rib qo'yishing uchun beradigan yetarli mol bo'lmasa nima kasalim bilan ketaverishim kerakmi kasalim bilan o'lib ketaverishim kerakmi sen musulmon tabib birodar boshqalarda qilmasdan sen musulmon tabibsan senda rahm shafqat degan sifat bo'lishligi kerak chunki olloh aytadi val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mo'min va mo'minalar bir birlariga do'stdirlar do'stingizni puli yo'q bo'lsa ko'rmaysizmi e seni puling yo'q ekan men seni ko'rmayman demaysiz do'stingiz qarab qo'yasiz endi boshqa mo'minlar ham sizga xuddi ana shu o'zingizni do'stingizdaqa do'st musulmon tabib kasalni ko'rganda narxni oshirmasligi kerak insof qilsin alloh barakot bersin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar innama yarhamullohu min ibadihi ruhama Alloh rahmdil bandalarini rahm qiladi boshqa hadisda aytadilar bu hadisda har darsda takrorlayapmiz e'tibor beringlarda ar ruhama va yarhamuhumur rohman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama rahmon rahmdil kishilarga rahm qiladi yerdagilarga rahm qilinglar osmondagi zot sizlarga rahm qiladi shunaliga puli ozroq bo'lsa ham ko'rib qo'yavering birodar biror marta pulini olmay qo'ygan nochorroqdigan bo'lsa bu bilan biz bekorga ishlar demoqchi emasmiz albatta bola chaqasi bor tirikchiligi bor faqat odamlarni holiga qarab bu musulmon birodarlarni holiga qarab muomala qilsin endi o'ylang siz xizmat haqida oldingiz aytgan pulingizni chiqib ketyapti insofsiz shuncha oldi ya bir ko'rib qo'yganiga e, e, insofi yo'q ekan buni degani yaxshimi yoki o'sha bir xizmatini qilgan xizmatingizni haqqini odamni holiga qarab ozrog'ini olib yoki u o'ylagandan ko'ra ozroq pul olsangiz chiqib ketyapti ey otangga rahmat ish qancha olmadi ey Alloh rozi bo'lsin umringdan baraka topgin degani yaxshimi bilasizlar dunyodagi eng katta yaxshilik qaysi deb so'raganda payg'ambarimiz aytganlar bir musulmonni qalbiga xursandchilik solish degan ellik so'm bilan ko'ngli ko'tarilib qoladi haligi odam chunki qaytib ketgani ehtimol yo'l ko'rasi yo'q haligini ehtimol qancha kutdi charchagan bo'lsa ham bo'pti kiring deb ko'rib qarang qayoqdan kelib kutib o'tiribdi ya bugun ishim tugadi meni bo'ldi men ham odamman sizlarga o'xshab tabib boshqalar yorug'da bo'lish uchun o'zini eritib tugatayotgan shamga o'xshaydi mana shu tabib haqiqiy musulmon tabib bo'ladi ellik so'm bilan yuz so'm bilan shu odamni qalbiga xursandchilik solasiz dunyodagi eng katta yaxshilik qildingiz endi oldingizdan o'sha ikki yuz so'm bo'ldi oshiqcha qayga borasiz bu bilan norozi bo'lib berganidan ko'ra rozi bo'lib bergani yaxshi emasmi baraka shunda emasmi demak ikkinchisi musulmon tabib narxni oshirmaydi uchinchisi bu ham muhim masala musulmon tabib mutakabbir bo'lmasin mana aytdik zamonasini ilg'or odamiki tabib bo'ldi endi banisami poliklinikami oppoq xalat bo'ynida fan endoskopi odamlar tabib kelyapti yo'l beringlar doktor kelyapti yo'l beringlar doktor aka shayton o'ynatishni boshlaydi kibr qilishni boshlaydi o'zidan ketishni boshlaydi albatta tabib to'g'ri doktor to'g'ri ammo doktor bo'lib tug'ilmaganu bu bu ham kasal bo'ladiyu bu ham o'ladiyu go'rga qo'yayotganda hamma qo'y hamma qo'yilganda qo'yiladi munkar aka farishta kirganda sen doktormiding deb so'ramaydi azroil joni sug'ur ekanda bu doktor ekan sal bir boshqacha muomala qilay demaydi shariatda bir xil banda o'zidan ketib qolmasin bir odamni alloh taolo pul berib sinasa bir odamni kambag'al qilib sinaydi bir bandaga alloh taolo quvvat bersa bittasini zaif qilib sinaydi endi bitta odamga mansab bersa bir odamga tabiblik doktorlikni beradi o'zidan ketib qolmasin chunki qalbida degan payg'ambarimiz hardal urug'ichalik qalbida kibri bor odam jannatga kirmaydi dedi nimaga kerilasan nimaga kerilasan bu ilmni bergan olloh bir lahzada olib qo'yishga ham qodir bir lahzada o'zingni salomatchiligini olib qo'yishga qodirki o'tirib qolishing mumkin uyingda kibr qilma birodar ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لقمان حكيم o'zini o'g'liga qilgan nasihatida shunday deydi alloh taolo qur'onda keltiradi bu nasihatni yer yuzida kibr havo bilan yurmagin chunki sen oyoqlaring bilan hargiz yerni teshib uning tubiga keta olmaysan va bo'yi basta tog'larga yeta olmaysan zaif bir bandasan kibr qilma inson nima o'zi bu tabiblar yaxshiroq biladi boshqalardan asli nutfa najosat kiyimizga tegib qolsa yetish kerak g'usul qilish kerak qorni to'ldir najosat agar bir hafta yuvinmasa ahvoli nima bo'lib ketadi o'lgandan keyin qabrga qo'yilganda to'laligicha najosat inson nimaga kibr qiladi kibr qilmasin o'zi hayotda bo'ladigan xatolarni ko'rib chiqilsa nafaqat tabib umuman hamma kasb egalari va hamma musulmonlar uchta xato bor hamma xato shu xatodan kelib chiqadi Xatolarning ildizi 3 ta. Birinchisi kibr. Iblisni iblis qilgan nima bo'ldi? Kibr bo'ldi, sajda qildi, o'di, kibr qildi, la'in bo'ldi. Ikkinchisi hirs. Odam alayhisolamni jannatdan nima chiqarib tashadi? Hirs. Mana u daraxtning mevasini yema desa, haris bo'ldi, yeb qo'ydi, yerga tushdi. Hasad uchinchisi. Yer yuzida birinchi marta zulmat qon oqilishiga nima sabab bo'ldi? hasad qobil ukasi hobilga hasadi keldi qatl qildi mana shu uchta kasal hamma kasallarni ildizi mana shu uchta gunoh hamma gunohlarning tomiri kibr hirs hasad tabiiy birodar mutakabbir bo'lma so'ngra olloh unga o'lim berib qabrga kiritdi shu qabrga kirganda hamma bir xil deb aytdik bir xil chiriydi bir xil tuproqqa aylanib ketadi shoir aytgandek agar qabr bo'lmaganda ahvollarimiz nima bo'lar edi agar alloh taolo yerga ko'milib aziz mukarram bo'lib yer tagida qolib ketishlikni taqdir qilmaganida agar qabr bo'lmaganida qabr ham ne'mat ko'ringlar ahvolimiz nima bo'lar edi sasib irib qurt qumursqalar yem bo'lib qanday bir xunuk ko'rinish bo'lar edi demak qabr ham nima ekan Tabib birodar kamtar bo'ling. Masalan, ana shu hamshirasi qiladigan ishni agar hamshira yo'q bo'lsa, shu tabib qilgani kibr qilmasin. Masalan, ukol qilib qo'yishmi, qandaydir istimasini o'lchab qo'yishmi, qilib qo'yaver. Qo'lingni ehsoni, qo'lingni ehsoni, kibr qilma. Men nima qilaman ekan buni? Mana mestralar qiladi deb turib, kibr qilmasin. Odamlarga mutakabbirlik bilan yuzingni o'girmagin va yerda kibr havo bilan yurmagin. Chunki Alloh barcha kibr havoli maqtanchoq kimsalarni suymas. Alloh taolo Qur'onda mana shunday marhamat qiladi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Yuqorida aytib o'tdik bu hadisni. Rasululloh aytdilar, qalbida xardal urug'ichalik xardal urug'ichalik kibr bor odam jannatga kirmaydi demak tabib odam rioya qilish kerak bo'lgan 3 ta narsani gapirdik. Birinchisi nima bo'ldi? Ilmni puxta o'rganishlik kerak. Ikkinchisi narxni ko'tarmaslik kerak. Uchinchisi mutakabbir bo'lmaslik kerak. To'rtinchidan musulmon tabib omonatdor bo'lishi kerak. Omonat nima edi? Omonat bir kishini zimmasiga yuklatilgan ish yoki narsa yoki so'z bu kishi shu narsani ado qilishlik omonatni ado qilishlikni zimmasiga olgan eng katta omonat birodarlar bu din eng katta omonat bu din alloh taolo qur'onda aytadi ahzob surasida as-samawati الأمانة ardi السماوات jibali fa abayna an yahmilnaha. Eng katta omonat din birodalar. Albatta biz bu omonatni, ya'ni dinni, shariatni, islomni, toat ibodatni osmonlarga, yerga va tog' toshlarga ko'ndalang qilgandik, ya'ni ko'tarasizlarmi degan edik, ular ko'tarishdan bosh tortdilar. Allohga osilik qilib, "Yo, biz ko'tarmaymiz" demadi. Isyon emas bu. Qo'rqishdi. Qo'rqib bu omonatni ado qilolmaymiz deb qo'rqib ko'tarishmaydi qo'yaverdi butun koinot tushundi bu dinga amal qilishlik din degan omonat og'irligini tushundi shuning uchun ko'tarmadi lekin inson ko'tardi Wa hal inson innahu kana zaluman jahula inson esa uni o'z zimmasiga oldi Dar haqiqat u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi bilmadi ko'tardi Chunki tog'lar, osmonlar, yerlar ko'tara olmagan narsani inson nodonlik qilib ko'tarib oldi. Endi agar mana shu omonatni ko'tarib turib ado qilmasa, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. إن an tu'addul amanati ila ahliha va idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi qarang omonatni o'zini egasiga topshirishlikka hukm qilganda adolat bilan hukm qilishlikka nima qilyapti buyuryapti biz xohlasak qilamiz xohlamasak yo'q emas buyurilyapti bu narsa yelkamizdagi vojib bu demak yuqorida aytilinganlardan ma'lum bo'ladiki omonat nima ekan bandani zimmasiga yuklatilgan narsa u uni ko'tarishga va ado qilishlikka va'da bergan musulmon tabib birodar siz tabib bo'lishingizdan avval musulmonsiz dini sizdan talab qilgan narsani bajarishlikka mas'ulsiz endi tabib sifatida yelkangizda omonatlar bor omonat kim omonati tabib turib orasidagi omonat Bemorning omonati Bemorning omonati avrati omonat keragidan ortiqcha ochmaslik omonat. Og'ir ekan joyi ochiladi, u ochilmaydi. Chunki u yog'ini ochiradigan bo'lsangiz kerak bo'lmasdan, siz omonatga xiyonat qildingiz. Omonat nima? Jasadida yoki bir boshqa bir o'zida kamchilik yoki nuqson ayb bo'lsa, buni tashqariga chiqarmaslik omonat. Tabiiy birodarlarimiz bu narsaga amal qiladi, alhamdulillah. Bular aybini, kamchiligini aytmaydi, lekin islom ham shu narsani talab qilishligini bilib qo'ysin ular. Ibodat shu narsa. Omonatlardan yana biri nima sababdan kasal bo'ldi bu odam? Tabib shuni ham aytib qo'yishlik kerak. Bildirib qo'ysa, mana mana ishni qilgan shu shunday bo'ldingiz. Toki shu odam keyin shu ishni takrorlab yana bu dardga nima qilmasin? Chalinmasin. Bemorga, bemorga shifo Allohdan ekanligini aytishlik omonat. Tushunarlimi? Biz bor yo'g'i bitta sababmiz, E, dard bergan Alloh, shifoni ham o'zi beradi deb turib shu gapni gapirishiga ham omonat. Menga suyanib qolmang, Allohga yig'ling, men bitta sababman deb qo'yishi ham omonat. Va mana shunaqa da'vatki, boshqa da'vatlardan ko'ra kuchliroq bo'lgan da'vat. Joni xilanib turgan bemor tabibni ko'ziga tikilib turadi. Nima desa qabul qiladi, nima desa haqiqat deb oladi. mana shu holatda naqadar chiroyli bo'ladi birodar biz sababmiz Allohdan so'rang desa Allohga yaxshiroq yig'lashiga nima qilyapti u da'vat qilyapti endi tabib ham yoqda aytishi shartmi desa ba'zi bir holatlar bor e, bildirishligi e, kasalni bilishi kerak bo'lmagan narsalar bor aytsa unga zarar qilishi mumkin shuni aytmaslik omonat tushunarli bo'ldimi ba'zi narsani aytish kerak ba'zi narsani aytmaslik kerak o'zi omonat to'rga bo'linar ekan. Alloh bilan bo'ladigan omonat, odamlar bilan bo'ladigan omonat, rizq degan omonat, nafs bilan bo'lgan omonat. Siz bilan biz hozirgi gapirayotganimiz bitta odammi, ikkinchi odamning qo'lidagi omonat haqida edi. To'rtta nuqtani suhbat qilgan bo'ldik. Birinchisi ilmini puxta o'rganishlik kerak. Ikkinchisi narxni oshirmaslik kerak. Uchinchisi mutakabbir bo'lmaslik kerak to'rtinchisi omonatdor bo'lish kerak inshaalloh musulmon tabib axloqini haqidagi darsimizni keyingi darsimizda davom etkazgan bo'lamiz aqulu qavli hada va astag'firullohi va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh